Është fest, është një fest. Është fest e bukur kjo. E bukur. Po, se ah, ndan me të ardhmë. Ndaj që në orët e para të mëngjesit. Po. Do të kem parë sheshet komplet uh, të mbuluar nga njerëzit. Kam parë. Po. Jo, jo, njerëzit që po ecnin dhe ndërkohë Apo sot tash. Te Rrezi. Sot është fest. Lejo, tmerrizi domethënë siç po. Gëzuar Fitër Bajramin. Jo, është është është vërtet mirë, shumë mirë. Po organizimi sa vjen edhe përmirësohet kam përshtypjen unë. Mhm. Mm Se më parë vinin njerëzit me shtroja nga shtëpia, ca me kompensata, ca me kartona, mm -hmm. domthon sa jo ishin për shkakun që të shtrihin rruga atje, e papastruar, ishte tani tjetër gjë, tjetër organizim. Më më mirë, më pastër, më këndshëm. Kështu që gëzuar një Ne jemi akoma në punë Kjo është java e fundit e klubit të mëngjesit Meqë ra fjala E vërtet um, Që që punë në gandit dhe jo e për të gëzuar Nuk të doja të mbaronte po Po si çdo gjë e bukur ka një fund apo jo Njëmbëdhjetë muaj E sollëm e sollëm deri në fund E morëm shtator e çuam këtu Kështu që kjo është çfarë kërkohet nga ne ne e bëmë Austro-Hungaria i shpalli luftë Serbisë. Në vitin 1929, erdhi në jetë Jacqueline Bouvier Kennedy Onassis, zonja e parë e shteteve të bashkuara në vitet 1961 deri në vitin 1963. Në vitin 1951, u shfaq për herë të parë filmi vizatimor nga Walt Disney, Liza në botën e çudirave. Në vitin 1954, erdhi në jetë politikani i Venezuelës Hugo Chavez. Në vitin 1987, grupi The Beatles paditi Nike dhe Capitol Records mbi përdorimin e këngës së tyre Revolution në reklamat e këpucëve. Në vitin 1998, forcat ushtarake serbe hynë në qytetin e Malishevës në Kosovë. Sot është dita botërore e hepatitit. Është një ditë ndërgjegjësimi për të gjitha format e ndryshme të hepatitit, se çfarë është ajo, si transmetohet, cili është në rrezik dhe metodat e ndryshme të parandalimit dhe trajtimit. This is Club FM 100.4. 7:09 minuta në këto momente miq po shkon 7:10 jeni me klubin e mëngjesit në valët e Club FM 100.4 edhe në ekranin e Club TV-s është e hënë e datës 28 28 korrik jemi drejt fundit drejt fundit të uh, muajit drejt fundit të programit, sezonit, drejt fillimit të pushimeve. Është vërtet kjo, kështu që njerëzit po bëhen gati, po shkruajnë, por ne kemi për të dhënë para se të largohemi. Në fund fare para se të largohemi për këtë sezon, do të japim edhe një set tjetër pushimesh në Prevezë. Në Prevezë, në Preveza Beach Hotel, do të jetë çift miq të dashur për 4 ditë dhe 3 net. Ushqimi i paguar dhe Çifti do t'ja kalojë në mënyrë të shkëlqyer, kam përshtypjen unë në atë hotel që i ka të gjitha kushtet. Buzë detit? Po, është për në muajin shtator, por Absolut. ju mund të shkruani dua pushime, emrin tuaj dhe bëheni pjesë e këtij shorti për të premten. Pa ju kushtuar juve asgjë. Ëm, um, kështu që mjafton vetëm një mesazh për të marrë pjesë në short. Tani i bie që edhe stafi në shtator shkon të pushojë në Preveza Beach Hotel për shkak. Mm -hmm. Seç flitet një gjë kështu, seç dëgjoj në korridore dhe po... S'më thotë njeri asnjëherë asnjë gjë mua, derisa... Thonë, hip këtu, se po shkojmë. Dhe unë hipi. Është një surprizë. Po, e vërtetë, faleminderit. Edhe unë lart e poshtë kam dëgjuar diku nga java e parë e shtatorit. Diku nga java e parë e shtatorit. Kështu që ne mund të takohemi me ndonjërin nga fituesit edhe me rroba banjo. Po pse jo? Ose fitueset. Eksaktësisht. Po. Shumë mirë do jetë. Kam përshtypjen. Po dje. Dje. Mbrëm në darkë. Ka qenë spektakolare ajo që ndodhi në qiej. Unë do thosha mbi Tiranë, por nga sa duket, nga sa kam vënë re unë, uh, ka qenë jo vetëm mbi Tiranë, por kudo nëpër Shqipëri. Kudo nëpër Shqipëri. Sepse unë unë mund të betohesha që e pashë te Till Late, po Tash nuk e gjej dot. Unë po shoh foto nga Vlora, nga deti. Foto nga Berati, Vlora, Fieri. Me çfarë? Uh, me, me Filomeniet, më po. Po ku po i shikon dhe, ku i gjen? Këtu te Till Late Albania. A, i kanë vënë, i gjete ti pra. Po, i gjeta disa, tani nuk e di. Na bravo, i paske gjetur. Mm. Se ato po kërkoja unë, s'i gjeta, s'i gjeja dot ato, po gjithsesi. Ëm um, ka pasur një stuhi elektrike që ka zgjatur të paktën mbi një orë, të paktën mbi një orë, më ndoshta 2 orë, ndoshta edhe më shumë se aq. A 10, po themi. Ka qenë kështu për këta që... fotografët që i gjurmojnë këto. Ishte shumë interesante. Mhm. Sa njerëz u trembën. Sa njerëz pyesin në Facebook, a është normale? Që të ndodhë, mos po. është fundi, mos është ky, mos do të thonë kjo. Po, po, jo, është një stuhi elektrike. Rrallë. Unë për vete mbulova kokën me çarçaf. Vërtet e ke? Tashmë, unë kam shumë frikë nga vetëtimat. Se në një moment ishte një çikë kështu. Jo, po gjë tjetër si nëpër filma. vetëtima bën spektakël, siç ishte rasti i mbrëmshëm, edhe gjë tjetër kur bie ajo për çep. Po, a mbas pak kemi edhe videon e një çifti, miq të dashur, është video e një çifti, të cilët Çfarë uh, çfarë kanë bërë është kanë bërë një foto, kanë dashur të bëjnë një selfie, po nga ato që e bën me shkop. Mhm. Mm dhe kanë filmuar edhe vetëtimën. Jo. Oh. Mbas tyre. Po, ja ku e kam këtu. E kam foton e Till Late. E gjeta. Po. Mm. Kjo është? Kjo është. Kjo është një herë. Mirë mëngjes nga Berati. Po ja, paska lidhje kjo. Unë s'po them një mëngjes nga Berati. Që nga Kim Bertorta, ia ke fut kot Olta, s'është kjo. Është një tjetër Olta, është me stuhin me ato. Këto pra këto ka te Till Late që tha Iri. Po ku janë ato me stuhi pra? Do i gjejmë. Okej. Okay. Kjo është Electrical Storm nga YouTube, miq të dashur. Ne do kërkojmë foto nga do. Me stuhi elektrike si nga dje, po, po kjo shumë e bukur. Kthehemi pas pak. Klubi i mëngjesit. Enjoy it people. Le të vazhdojë kënga. Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Miq të dashur, ju përshëndesim që të gjithë, ju urojmë ditë fantastike. Ne jemi këtu çdo ditë me ju nga ora 7 deri në orën 10, gëzuar Fitër Bajramin të gjithë uh, besimtarëve që ngrihen sot me dëshirën e madhe për të festuar e për të ngrënë mish. Dhe ato që nuk ngrihen se kanë pushim sot. Pra që nuk ngrihen. Do ngrihen më vonë. Do ngrihen. Herët apo vonë. Ata që e festojnë diçka, ata. Diçka do të shkaktojnë një. Ata që e festojnë ngrihen më herët, po, normal. Patjetër. Ata janë çuar tani. Ata janë çuar që me natë. Sot në program kemi ca histori të ndryshme dhe interesante. Një vajzë që ishte zhdukur prej muajsh e muajsh, mm -hmm. është rigjetur. 9 muaj në fakt. Edhe historia e saj është shumë e çuditshme. Po pak më vonë do ta është është gjetur shëndoshë mirë etj etj. Mhm. Por e gjithë historia tingëllon tani pak e dyshimtë. Tregojmë uh, pse ca akullore nuk shkrijnë. Oh, dhe ca të tjera ndodh të shkrijnë në dorë. Madeleine Albright, e mban mend zonjën po, po, Madeleine po. Albright, ka qenë edhe në Shqipëri. Mhm. Thotë bota është çorap, kështu është shprehur. Për këtë kemi një Tregojmë pak po, se ka dhënë një intervistë ka folur. Është marrë televizish në shumë se 25 vende. Po. Si duket. Është vërtet. Ish sekretarja amerikane e shtetit është duke dhënë opinionin e vet për gjendjen aktuale të politikës situatës botërore, po themi me luftrat e gjërat mm -hmm. edhe kjo është fjala që ajo ka zgjedhur për ta përshkruar. Bota është çorap. Është çorap. The world is a mess, ka thënë ajo. Unë po e shqipëroj kështu. Ëm um, Shpërndahet akoma Ebola. Ebola, ku do të ndani si i themi? Ebola, po. Ajo virusi i tmerrshëm. Shumë i keq nga Afrika. Vazhdojnë atje infektime të jashtëzakonshme, histori e çuditshme, po tani është amerikani i dytë që është infektuar. Ka kontaktuar, po. Oh. Këtë. Dhe një lajm i cili do t'u interesojë të gjithë uh, Fansave. Fansave tanë. Po, faleminderit fansa. Kjo është për ju. S'ka lidhje me ne. Ë, uh, por një studim i ri që është bërë tregon për sa hamë ne kur na vendoset në pjatë. Dhe del që siç shkruhet edhe në International Journey, ëh, mm -hmm. uh, më fal Journal of Obesity, që është ditari ndërkombëtar i obezitetit. I obezitetit. Mm. të rriturit hanë 92% të ushqimit që u vendoset në pjatë, oh. mesatarisht. 92%. Praktikisht pra, praktikisht të gjithën. E fshijmë pjatën. Edhe nuk dihet akoma se pse qysh e tek, por shkencëtarët mund ta konfirmojnë tani mm -hmm. realisht dhe të provuar që nëse e vendos në pjatë përfundon në duke ngrënë të gjitha. Po. Çfarë është në pjatë shkon në bark. Praktikisht, 92% e asaj. Duhet të kesh kujdes me masën që hedh në pjatë. Duhet të kesh kujdes me masën që hedh në pjatë. Një garuzhdë ka qenë. Se po e more përpara. Po pa i nxjerrë fundin nuk ke për të ngritur. Kjo ndodh pra. Mm -hmm. Mund të jetë diçka në trurin tonë. Ndodh pa vetëdije. Po. Ndoshta nga Nga historia, e ke parasysh ndoshta nga ato periudhat e gjata të urisë që njeriu ka ka pasur në të kaluarën. Ka kaluar. Mm -hmm. Këto kanë lënë ca shenja në psikikën tonë që po është aty haje. Thonë për shkak të diktaturës. Po, ndoshta nga diktatura e Enver Hoxhës për shembull. Që duhet ta hash deri në fund po, atë. Po, jo kjo është bërë edhe me të huaj ky studim po lëre tash. Shikoj, po jemi me kulturë, me edukatë, sepse nuk duam që të fyejmë atë që ka gatuar. Veten tonë ndonjëherë. Veten tonë ndonjëherë. Po. Edhe e mbush shumë shumë dhe pasaj e zbraz e hangra unë gjithë atë Ai s'është ushqim është mullar, po që do ta hash Jo, uh, po thosha diçka për, uh, për qenin, ata mm. që kanë qen e dinë për shembull që kur, kur qeni fillon të ndihet mirë në një shpi të re Tam uh, Ti e kupton edhe nga fakti që qeni nuk e ha të gjithë ushqimin që ti i hedh por e lë aty duke e ditur që do ta gjejë më vonë. Po. Mm. Një qen i pasigurt, një qen që akoma s'ka zënë vend që nuk e nuk e ka stabilizuar marrëdhënien me të zotin ndoshta, po ia hodhe e ha të gjithë. E ha të gjithë me me atë që kush e di, a do të vijë ndonjë rast po. Për të ngrënë këtu. Kurse një që e lë ushqimin atje tregon që e di që s'ia prek njeri, s'ia prek njeri që është në në vendin e vet etj etj etj. Kështu se u futëm edhe në botën e qenve Na fani, ham ham Kthehemi pas pak në klubin e mëngjesit Miq të dashur Right Here nga Jess Glynne është ça do dëgjojmë tani Ora është 7.23 minuta Ju jeni me Club FM në 104 Është e hënë, fillim jave Por është java e fundit I didn't think this life was gonna be for me I love you gave me to discover what's right here Oh yeah. Ora është 7:27 minuta. Jeni me klubin e mëngjesit në Club FM 100.4 dhe në ekranin e Club TV. Sot është e hënë data 28 Korrik ju urojmë një ditë sa më të bukur dhe të mbarë kudo që ndodheni. Mhm. Mm A jeni gati për anagramën e ditës sotme? Jemi gati. Okej, okay, unë them e lëshojmë. Jepi. Anagrama në klubin e mëngjesit. Cila është fjala? Mm, fjala është ieri. Mhm. Mm L E DH E K E M E R P. Lëdhekëmerp. Oh, okay. Ha moj ti, ha, ju no, nuk rrini dot me pa. E mora vesh. E keni gjetur ju të dyja, sikur jeni në një entitet ju. Sikur jeni ekip. Herë pas here jeni. Po jeni pra, nuk jeni. S'keni lidhje fare. Na fal që ta prishëm lojën, po. Ky solidaritet shqetësues femror. Pastaj ne nuk e treguam. 069 20 70 222 069 20 70 222. Lëdhekëmerp. Me këtë sjellje më vjen ta them. Ha, ashtu ha. Të vjen ta thuash. Po mirë, të them një gjë ty? Ma thuaj. Le të themi se çfarë do të ndodhi Olta. Të rriturit Olta hanë 92% e ushqimit që u vihet në pjatë. Po. Nuk lën dhe këmer. Lëdhekëmerp. Jo, nuk shkon. Mm -mm. Ty të pëlqen kjo si fjalë? Pëlqen si fjalë, më fal, pëlqen si fjalë. Po, madje e ndjej shumë këtë fjalë. E ndjen. Nga kush e ndjen? Nëse mund të pyes. Varet. Kush e kush ma jep? Po në përgjithësi burrë. Kush të kush të bën ty që të lëdhekëmerp? Shiko. Kush të lë ty të bish në tokë mi vajzë? Po mi vajzë po. Mekëdhelerp. Jam janë të njëra fjalë. Okej, okay, mirë, rregull. E lëm me kaq? E lëm. Një sekondë ta vrasin mendjen sa duan. E lëm me kaq, i japim një orë atij që ta gjejë. Okej, okay, dakor. 069 20 70 222 është numri me qira fjalë. Për ata që duan të luajnë me anagramën e ditës sotme lëdhemë, çfarë është më? Lëdhekë. Lëdhekëmerp. Lëdhekëmerp. Po ndodh në një, tani ça të bëjmë. Okej, okay, është e vështirë. Është po jo dhe aq. Gocat e kanë gjetur shumë. Është e bukur. Po. Po. Po duhet të jesh zheni. Ose femër që ta gjesh. Po. Nuk ka lidhje, s'ka lidhje. Bum bum bum. Është çfarë dëgjojmë tani miq të dashur. Është nga Mika. Ja ku vjen. është hajduti me maskimin më të keq që mund të shihni ndonjëherë. Okay. Wow. Sepse ju e dini kur dikush vendos të vjedhë një dyqan apo një bankë apo çfarëdo lloj gjëje tjetër, gjëja e parë që mendon është që të gjejë një maskë që mos ta identifikojnë të tjerët. Një çorape grash për shembull. Ose ndonjë, ku di, nga këto supermenat, po nuk e di, po, diçka e tjetër. Po, si do zgjidhje Jeri që do të vjedhë një bankë? Unë do të zgjidhja. Superman. Shiko si jo si mendon uh, me, tash që e the Superman mos e lër bash. Do vjedhësh një bankë. Mhm. Dhe do duhet të maskohesh. Po. Po duhet një maskim shumë i mirë. Duhet një maskim i mirë. Po aq i mirë sa të mos të kapë kamera në fakt mhm. po. Do të thotë duhet ta sigurosh që mos të bjerë për shembull. Kjo kjo është e mirë. E para që nuk është i penetrueshëm nga Syri, mm -hmm. dhe e dyta që nuk bie kur tund kokën. Të mos të lërë zbuluar. Me ça si do maskohesh? Ëh, me një personazh ndoshta të njohur. E para që po më vjen ndërmend. Një maskë të presidentit Bush. Maskë e presidentit Bush. Nuk e di pse. Ke parë filmin Point Break dhe je akoma me. Po më duk, më duk uh, më mirë si për të mbuluar fytyrën. Okej, okay, faleminderit. Në rregull, po, tani mund të vazhdosh historinë. Ky burri nuk zgjodhi presidentin Bush. Ky burri jeton në Illinois dhe kishte marrë vendimin që të shkonte një ditë të bukur dhe të vidhte mm -hmm. një nga dyqanet që ishte aty pranë ku ky jetonte. Por çfarë ka bërë është nuk ka vrarë trurin për gjetur një maskë të duhur për të mbuluar të paktën fytyrën e tij, por ka marrë një qese plastike. E ka marrë qesen dhe më pas ka bërë një si vrimë në pjesën e poshtme të qeses dhe e ka vendosur Pothuajse tek qafa edhe shumë pak i mbulon fytyrën. Po. Teknikisht nuk i mbulon asnjë gjë, jo, por ashtu është. Nuk i mbulon asnjë gjë. Ky i dyqanit kur e pa Hello James, i tha, erdhe. Hey man, pavarësisht se ai thotë, ai thotë, ke një qese këtu te jaka, ke një qese. Çfarë? Ke probleme? Jo, jo, është maskë, është maskë. Ka mbajtur dorën në xhepin e pantallonave dhe ka kërcënuar zotërinë që ishte në arkë, nuk e ka nxjerrë armën, nuk dihet nëse ka pasur një armë të vërtetë apo jo. Ose ka qenë i gëzuar. Por djaloshi që ka qenë në pjesën e arkës është kërcënuar direkt nga zotëria në fjalë dhe i ka dhënë të gjitha paratë që kishte për momentin. Normal. Megjithatë kamerat e sigurisë e kanë verifikuar se kush është zotëria dhe tani policia është në ndjekje të tij sepse është arratisur dhe nuk dihet ende se ku është. Nuk ka dalë foto në kamera gjithandej duket kështu. Okay. E kanë identifikuar se kush është, kështu që. Okej, okay, vetëm se Jeri mm. ky mund të jetë aq Aq i hollë dhe aq tinëzar saqë kjo fytyrë që ne shohim është është reale. Është në fakt një maskë. një maskë super e mirë. Po ky është maskuar si një njeri i pamaskuar. Ndoshta, mund të jetë edhe kjo. Dhe gjithë kjo është lojë. Në fakt është një femër, po. Është një bjonde. Është bjonde 24 vjeçare. Bjonde shpatullgjerë. Kjo është po, Miley, pra. kjo është Miley Cyrus që shikoni këtu. Mund të ishte. Nëse, okay, nëse. Faleminderit Deri. Asgjë Blendi. Kështu që mendoje kur të vjedhësh bankën të vishesh si një burrë i pamaskuar. Interesante. Po. Se njerëzit do merren me do merren me atë burrin. Në gjurmë të bëjnë atë burrin. Siç po merren uh, njerëzit miq të dashur me atë burrin që vodhi bankën e Shqipërisë dhe paratë të gjithëve në një mënyrë kështu fenomenale. Ekzemplar. Sa vajti tani 10 miliard lek, duket se kaloi atë, se është kështu, kjo është kështu si Na ka marrë lekët. Si, si jackpoti i i lotos që rritet. Këtë javë thotë ai edhe vjedhja e bankës 10 miliard lek. Këtë këtë javë e dëgjoni prapë është 12 miliard lek, nuk e di. Po filloi me 6, fillim pastaj thonë 7, pastaj dëgjova një dhjetë. Ëm, um, por bëhet fjalë për shifra është e lartë. Shifra të jashtëzakonshme parash. Shifra të jashtëzakonshme parash. Në në bankë. Në bankë, domethënë Po. Të dalura. Dhe zotëria thotë që është i ka lënë të gjitha poshtë pallatit. Tek llotoja poshtë pallatit. Po. Po si mund t'i lësh gjithë ato lekë aty nuk. Mund t'i lësh, mund t'i lësh. Po askujt nuk i bën përshtypje kjo? Që një njeri që ndoshta nuk ka ato po. të ardhura më përpara. Ai kishte kishte një apartament dhe ka një kredi akoma pa paguar për apartamentin e tij. lart pallatit, domethënë, por poshtë pallatit. Një ishte me qera më duket. Llotoja ky ka lënë 7 miliard, 7 milion dollarë, wow. a një 10 milion dollarë, diçka e tillë domethënë. Imagjino, ky burgun do e hajë prapë gjithsesi, edhe pse i ka lënë ato sa. Tani ti vërtet mund të kesh lënë po? Po, po. Po një jo, jo, shiko, shiko. Ideja është këtu Altin që ai s'i ka lënë ato atje, por që bën sikur. Bën sikur. Tani sa vjet burg do bëje ti për shkakun për Nuk po them 10 milion, sa mungojnë, po për 1 milion dollar ose gjysmë milioni dollarë. Thosha unë 500.000 dollarë. 5 vjet burg. I bën 5 vjet. Po, 5 vjet. Se ti 100.000 dollarë në vit nuk i bën. Jo, jo. Duke, po, punuar. Apo jo, unë po them, futu në burg, tre vakte t'i paguan shteti shqiptar. Batanije, batanije ka. shoqëri të mirë pra, ke, televizor do të lënë, celular do të lënë. E kupton sa gjëra të mira kështu, radio mund ta dëgjosh. Duart të janë tharë, po, mund të shfletosh libra pafund, e kupton? Të mësosh gjuhë të huaj, të mësosh gjuhë të huaj dhe në fund të vitit ke edhe 100.000 dollarë në bankë, pra vitin e parë. Pastaj ke 100.000 dollarë për vitin e dytë. Dhe kur del, mbas 5 vjetëve, Po edhe 7 do të jap 700 mijë, e kupton? Po bëhesh me 1 milion dollarë më. Tash unë njoh plot plot njerëz në Shqipëri që E kupton do e bënin për, uh, për shumë, shumë më pak se kaq në fakt Ti thua se ja bën 100.000 dollarë do bësh ti në vit, kështu që Pastaj del dhe thua çfarë duan, thua i lashë në lloto Megjithëse është bixhozxhi i thekur, po Mendojnë që ajo shumë lë vend të jesh edhe bixhozxhi i thekur Edhe t'i ndash me shokët Aty ka për të tërë Ndoshta ky ka luajtur Pjesën e tij Të atyre para, po unë personalisht nuk mendoj që kjo ka luajtur 10 milion dollar. Normal. Në po dikujt po, do të bënte mund të ketë qenë, mund të ketë qenë, mund të ketë qenë sa sa qindra mijë dollar që ky i ka lënë atje. Dhe kaq po të lësh qindra mijë dollar të del nami për Bixhosxhi. Mm. Nuk mendoj se duhet të prishësh 10 milion që dalin nami për Bixhosxhi. Po, po. Ka që u ka dalë nami me, me 20-30 milion lek të vjetra Për bixhozxhi Kështu që Më kupton? Mhm mm Kështu që ato lek janë diku Se tani po thonë këta që po po Se, se ata, ata rreth pallatit e njojnë Që po ka pasur vesin Dhe kjo sikur provon që Çdo cent i zhdukur Nga Kina po bëhet janë miliarda miliarda lek është zhdukur të zhdukur të ka të ka pika lotos ai mund të ketë qenë bixhozxhi por mund të ketë qenë edhe me bashkëpunëtor njëkohësisht kjo nuk i Edhe duhet të Nuk përjashtohet. Pse vetëm unë po e mendoj këtë? Jo. Po si ka mundësi? Unë kam menduar se ti dëgjon që ato lek s'kanë se si t'ikin te ajo pika. Po dëgjova kronikën që kronika e fundit që dëgjova për këtë. Thoshte pak a shumë se që edhe mund t'i ketë humbur në ashtu, sepse shiko ç'po thonë fqinjët. Që ky vërtet paska qenë bixhozxhi. Do të dish ajo është lapsus mendor. Le të thonë ç'të duan fqinjët. Mund të ketë qenë bixhozxhi, mund të ketë qenë njëkohësisht edhe bashkëpunëtor, janë tepër shumë. Janë shumë lek. Tepër shumë janë, s'e kisha thënë më herë, janë tepër shumë lek. Tepër shumë lek. Mirë, anagrama e ditës sot me miq të dashur është tepër shumë e bukur. Është L dhe Këmerp. L dhe Këmerp. 0-6-9-27-12-2 Dërgoni mesazhin tuaj pa harruar dhe emrin për të qenë fitues Pas pak do të flasim edhe mbi një shërbim të ri që Yahoo është duke ofruar në Japoni Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Miq të dashur, ju përshëndesim që të gjithëve, ju urojmë ditë fantastike. Unë jam Blendi këtu bashkë me Irin Altin. Oltën, good morning Lorin. Mirëmëngjesi, gëzuar Fitër Bajramin. Shumë prej jush janë në pushim sot, kështu që shijojeni plazhin e keni dhuratë këtë nga Allahu. Po, mm. uh, për ditën e sotme, kështu që është një ekstra për juve. Allahu. Nuk e di nëse ka ndonjë birrë, do po mendoja ka ndonjë birrë muslimane. Ka birrë pa alkool. Pa alkool. Jo, jo, birrë, ka, birrë nga një vend që është me Efes, për shembull, ëh, çfarë është ajo? Turqia. Turqia po. Turqia, po. Efes. Po, se birra njohim nga gjithë bota. E ke parasysh Heineken e ku ti mm. un deri te Sapporo nga Japonia. Etj, etj, po po mendoja ndonjë birrë kështu nga ndonjë vend i Lindjes së Mesme, për shembull ndonjë birrë egjiptiane, ndonjë birrë Po, normalisht duhet të ketë, ndërsa Po, po normalisht nuk e dimë ne. Po, po. Jo, normalisht nuk duhet të ketë, pse po, nëse ka është problem besoj. Po ka se edhe në Egjiptin e lashtë përdoret përdoret jo, përdoret birra, nuk është se përdoret fare. Kam kam përshtypjen. Përdoret birra pa alkool aty. Po më shok, do të pinë birra ata tash s'është se janë gjithë, um, janë gjithë kështu kategorik. Kategorik, po. Si në çdo fe, ka që s'pinë, po ka që pinë. Ti alkool dhe do pish. Të bën mirë për zemrën alti. Të bën mirë për zemrën, po. Patjetër, patjetër. Pastaj po vendi ynë s'është fetar i madh. Rakia, birra, vera, të gjitha janë përhapura. Ku ka për shembull, shkosh ti, shkosh ti te malsori apo te dikush në jug, edhe mos na qisin. Mos djerë një gotë raki. Po, raki. Po. Edhe kafja shoqërohet me raki. Me raki, është vërtet. Ka lezet. Ja tash njerëzit që na dëgjojnë për shkakun nga fshat. Duhet të jenë duke pirë kafe po. aty. Mirë, okay. Kemi tani edhe një moment misterioz miq të dashur në klubin e mëngjesit, është njëri nga këto tingujt që ne i regjistrojmë lart dhe poshtë. Ju duhet ta identifikoni çfarë po ngjet, çfarë dëgjoni. Okay. Në këtë klip, unë jeri sugjeroj që të mbyllësh syt dhe të hapësh veshët. Që ta shijosh. Juve nëse jeni në timon, mos e bëni. Kujdes. Don't leave. George. How you doing George? Ah, meqë ra fjala, se po ju thosha pak më parë, kështu që dua ta mbaj uh, premtimin. Mm -hmm. Të tregoj pak për këtë. Interesante është kjo, po ka ndodhur në Japoni në fillim për shkak se ndoshta Japonia ka edhe atë moshën e lartë, është uh, popullsia popullsia e një çerek i popullsisë së Japonisë, 25% e tyre Tam. janë mbi 65 vjeç. Wow. Që tani, domethënë është një kategori goxha e madhe dhe një llokëm e madhe e popullsisë, 1/4 pra, janë mbi 65 vjeç. Kështu që është një vend goxha i plakur dhe ka nevojë për shërbime si ky që Yahoo po ofron në Japoni për herë të parë. Në fakt është hera e parë që ofron diçka të tillë edhe në gjithë botën. Mhm. Mm Quhet fillimisht në Japoni. Quhet Yahoo Fund. Siç ka për shembull Yahoo Money apo Yahoo Post, Yahoo mm. Argëtim, Yahoo Lojra, ku di unë se çfarë. Mm, Yahoo Fund është një shërbim i cili vlen uh, 2 dollarë në muaj, rreth 200 lekë për shembull në muaj. Tam. Me para tona është diçka në jenë atje. Por këta mund të bëjnë disa gjëra për ty. Mm -hmm. Për shembull mund të thuash që në momentin që unë vdes, abonohesh këta, në momentin që unë vdes jam plakë, e kupton? Ti do më fshish llogarinë në Facebook. Ta. Po. Do më heqësh fotot nga kjo. Mhm. Do hapësh një hapësirë, hapin një hapësirë ata ku Mhm. miqtë edhe njerëzit mblidhen edhe lëshojnë komente. Mhm. Do dërgosh një seri mailesh nga unë për të lajmëruar, për të njoftuar për vdekjen. për vdekjen Për time, largimin domethënë tim nga gjitha këto jeta. gjëra të tjera, Mhm. po. Edhe të gjitha këto bëhen automatikisht sepse i ke shënuar ti se çfarë ti don që të bësh. Ti japin një numër ata dhe këtë numër ti ia jep një njeriu të afërt. Mm -hmm. Dhe ky njeriu yt i afërt kontakton me atë. Në momentin që se normalisht ti kur nuk është e normal. E. Nga ta din ata që ti ke vdekur pra. E din nga një person yt i afërt. Dhe pastaj i bëjnë të gjitha këto. Hapin website-in për memorialin tënd, mm -hmm. fshin ato llogari që ti ke kërkuar të fshish, heqin ato gjëra që ke kërkuar t'i heqësh, lën ato gjëra që ke kërkuar t'i lësh. Pra janë ca gjëra që duhet i bëj dikush dhe, dhe s'i bën dot, mm -hmm. se jemi humbur kështu në momentin Kupton ka ngelur një mesazh pa shkruar, a kupton ka ngelur çat i hapur. Po kjo është një alternativë, unë mendoj që alternativa tjetër është edhe kjo. Zakonisht thonë që ndihet ditët e fundit ndihet. Ndjen. Po, po ke një po, para. Po mund të ndodhi. Mund të ndodhi mrekulli altin, ku i dihet. Ka mundësi aty. Ka mundësi. Ose nuk i përjashtojmë rastet kur ti mund të vdesësh me mouse në dorë, kupton? Një edhe këtë. Ja kur vdes në në internet kafe nuk quhet. Kthehemi pas pak klubin e mëngjesit me më shumë miq të dashur Moko do të këndoj Your Love tani në Club FM 104. 7:57 minuta ora në këto momente, ora është fiks për muzikë, por Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit, miq të dashur. Po vrisim mendin a është e vështirë për të lindur apo jo. Po gjithsesi, do siç po na e shpjegonte Olta që jo, s'është problem. Nga ne pesë ne kemi vetëm Olta ka provuar. Po. Kur kishim në emision akoma s'kishte lindur, apo s'kishte ardhur lajmi dhe ndodhi mbas mbas orës 10 diçka që mhm. kryeministri vendosi atë foton e dorës së foshnjës në Që na përshëndet. Zahos pra. Edhe e, e bukur ishte që plasi një debat pastaj për emrin. Që pse e ka marrë këtë emrin nga ka gjetur këtë emrin, që kam përshtypjen unë që është gjyshi i kryeministrit. Është babai i Anetës që ka pasur emrin Zaho i kanë vënë emrin familjar, emër nga jugu, po ai emër është përdorur mijëra vjet në në jug në Shqipëri, e Zaho kishte një 100 e ca të regjistruar mm -hmm. aktualisht domethënë ky më duket ishte 153 i regjistruar që s'është emër nuk është kriteri po gjithë e kanë dëgjuar kush s'e kishte dëgjuar ndonjëherë po kemi dëgjuar ka pas heroin në bregdet me po, pra, me emrin Zaho Koka kështu që nëse po uh, Edhe po shikoja pak për emrin. Dhe emri është biblik. Ëm, um, sepse është versioni shqiptar i emrit Zaharia. Zaharia, Zaharia dhe ka çdo çdo komb e ka atë. Mm. Në shqip ishte Zeço, njëri prej tyre Zaho, ishte Zak që përdoret për shembull në në Shkodër, janë mm -hmm. ca mhm. Zak, Zaku, Zaku, po që është shkurtimi i asaj. Dhe është emri Dhe unë mendoj që është emër shqiptar Sigurisht që është emër shqiptar Se në qoftë se s'është shqiptar Zaho çfarë është Se po thonë po jo po s'është shqiptar Se po është pra Sepse gjithë emrat kanë një origjinë Nga vin Po se mund të thuash për shembull që Që Pietro Nuk është emër italian Po është emër italian mm -hmm. Pietro Sidoqë edhe Pietro është emër biblik, ha? Emri Peter është Peter në anglisht. Pietri. Po të thom? Pietro është Pjetër. Pietro në shqip. Italisht. Ose Gjergj për shembull si heroi kombëtar Gjergj Kastrioti, a, a a mund të biem dakord që emri Gjergj është emër shqiptar? Po. Po. Apo do të themi që që historia kështu thot. Nëse se nëse Zaho s'është shqiptar, as as Gjergj nuk është shqiptar atë. Teknikisht. Funksionon njësoj. Kështu që mm. alternativat këto janë. Po. Kështu që un them se mund ta themi që është absolutisht emër shqiptar. Se s'e gjen në asnjë po gjuhë tjetër. Pse duhet të jetë gjithë ky debat, është po shqiptar apo? Sepse njerëzit s'kan me ça të merren. E ke parasysh? Ne kemi dëgjuar që edhe po nga telenovelat i kanë vendosur emrat fëmijëve, po. kështu që nuk jo, është ndonjë Po po prit, se ata është preferencë. Po duan duan ta thonë patjetër që që është emri huaj. Se e ke parasysh është një lloj goditje kështu, e largët e largët politike, por që është diçka. Hey. Dua t'ju kujtoj, ju që e keni problem. Ka një djalë tjetër quhet Greg. Që s'është emër shqiptar Suljuni atij Po lëreni këtë Se është i vogël O zot na ruaj Se ç'mund të bëjnë njerëzit Në politikë kam përshtypjen unë Kishin dalë ca me bukë në trastë pra Për momentin që kishte dalë emri Wow, wow, çudira Na habitën Pati një revoltë Po. Po pse? Po sepse e ke parasysh. Unë mendoj që e di e di çfarë mund të jetë përgjigjja e Edi Ramës për për njerëzit për shembull që ishin të shqetësuar për për emrin e kupton se çfarë, Ajvan të tillë. Mm. Përgjigjja mund të jetë që sot mëngjes për shembull ai të eci dinjitoz nga shtëpia drejt zyrës siç bën kështu zakonisht. Zakonisht në mm. këmbë të ulet në atë poltronën e vet të kryeministrit, të ngrejë dorën e djathtë, të bashkojë gishtin e madh me majën e hundës dhe pastaj të tund katër gishtat e tjerë, katër gishtat e tjerë në drejtim të atyre që flasin për. Domethënë kështu, majtas djathtas, po. majtas djathtas. Pastaj pastaj ta ul prap dorën e të vazhdojë punët e veta. Kjo mund të jetë përgjigjja. Ngri dorën e djathtë, bashko gishtin e madh me majën e hundës dhe tund gishtat e tij. Edhe pse jo të nxjerrë gjuhën. Herë pas herë. Po ta ketë. Ja, mund edhe mos ta nxjerrë gjuhën. Mirë, kemi tani miq të dashur edhe tingullin misterioz, më falni, uh, fjalën e censuruar në klubin e mëngjesit, kujdes. Dhe tani fjala e censuruar në klubin e mëngjesit. Hapini veshët. Stop censurës. Okej. Okay. Duket se në Shqipëri në gjykimin tim duket sikur në në Shqipëri në politikë nuk mund të jesh femër. Duhet patjetër të Okej. Okay. Është uh, miq të dashur Jorida Rustemi. Mhm. Mm Jeri e gjetë ti gjë. Psikologja jo, jo. Jorida Rustemi. Nuk e gjen dot pra. Kam një ide se çfarë mund të jetë. Altini thotë se nuk e gjen dot sepse Altini me me, me sa duket Altini mendon se fjala është aq rrëshqitëse. Sa që s'kemi për ta gjetur dot. Nuk është aq e thjeshtë sa duket. S'na vete mendja pra. Okej, okay, dëgjojmë një herë. Patjetër të pip. Kujdes. Duket se në Shqipëri në gjykimin tim duket sikur në në Shqipëri në politikë nuk mund të jesh femër. Duhet patjetër të Duhet patjetër të dish çfarë ka thënë Jorida Rustemi miq të dashur në këtë klip. Nëse e gjeni duhet ta dërgoni menjëherë në 069 20 70 222. 069 20 70 222 do të ketë një kontroll të plotë mjekësor në spitalin amerikan për atë që vjen i pari me përgjigjen e saktë. Koha tani për të dëgjuar nga Maroon 5, kjo është e fundit quhet Maps. E kujtja është kjo nisma, lidhem. E kujtja është kjo nisma, uh, un jam lac, un lidhem. Po pra. Ne po i thosha që nisma e para e punës nuk ka pronar. Ëm ehm, uh, është nisma e gjithëve. Është nisma, jo, po është nisma e të gjithëve, megjithatë, njeriu i parë që e ka menduar këtë, të paktën për sa më përket mua ka qenë Keli. Mm -hmm. Se Keli më tha mua, tha Blendi ç'mendon, sikur të bëjmë një gjë të tillë. Të nxjerrim foto ku ne jemi të lidhur me rrip Dhe të themi, un jam lac, un lidhem sepse lacat, tha, nuk lidhen. Mm -hmm. Se thonë nuk lidhem se jam lac, domethënë po. lac jam i fortë. Kështu që ta bëjmë, tha, që, un jam lac, un lidhem. Kështu që e drejta tek i Zoti, Keli e ka pasur. Mm -hmm. Bravo, atë, si ide. Atë iden uh, fillestare. Pastaj vura un foto, vuri Keli, vuri Edi, vuri Altini, vuri Jeri, vuri vunë të gjithë. Tashi vënë të gjithë. Dhe ideja është se un doja që t'i ftoja njerëzit, po ti duhet ta vendosësh Olta. Ja ku ësht, ja ku ësht, mund të vendosësh edhe më shumë se një. Në qoftë se do ta kthesh, në qoftë se dëshiron që ta kthesh në një gjë qefi, dhe të bësh më shumë se një foto bëje. Ja ku jam prapë unë i lidhur. Po këtë radhë kam zënë me dorë. E kam zënë me dorë. Po rripi po duket. Rripi im i dashur, po, po, po prandaj e kam ashtu. Mhm. Rripi im i dashur kam shkruar atje, un lidhem jam po sepse në periudhën e verës Sidomos në periudhën e verës, shumë aksidente ndodhin. Edhe shumë prej tyre janë edhe për shkak të shpejtësisë. Mm -hmm. Dhe e dimë si një fakt shkencor të pakundërshtueshëm që nëse je i lidhur, ke një shans jashtëzakonisht më të mirë për t'i shpëtuar vdekjes. Dhe nëse nuk je i lidhur, ke një shans shumë të madh në një aksident për t'ikur nga kjo botë. Përgjithmonë. Kështu që Kur je kur e ke në dorë këtë gjë, mund ta bësh. 18 vjeç, 20 vjeç, 25 vjeç, 24 vjeç, 28 vjeç apo 35. Çfarë duash ti? Më mirë të rrish se sa të shkosh. Dhe vetëm sepse ia bën një herë me atë krak krap, ashtu, dhe e lidh. Po. Mund të jesh me kalamajt e tu për një për vite e vite me radhë. Mund ta shijosh jetën për një kohë më të gjatë. Në vend se të lësh, të hapësh trutë në asfalt atje sepse nuk ishe i lidhur. dhe ndodh që del nga makina pastaj fare kollaj në aksidente. Kështu që ne duam ta kthejmë në një mesazh modë pozitive, po këto selfit, këto fotografitë që mund t'i bëjmë vetes, juve që jeni miq të dashur duke lëvizur në plazhe, në gjëra këto, për shembull dje, unë vendosa dje se mendova, njerëzit mm -hmm. kthehen të dielën, shumë vetë kthehen nga plazhi. Kështu që do jenë në makinë, tel telefonat me vete i kanë. Mund ta bëjnë atëherë. Një selfie. Dhe duke duke eh, nxjerrë një mesazh po. po. Mesazhi është lidhu lidhu lidhu lidhu lidhu. Që sa më shumë njerëz të nxjerrin këto foto dhe ndoshta ndoshta mund të ketë një ndikim pozitiv, mm -hmm. që njerëzit fillojnë ta fitojnë atë aftësinë e lidhjes. Sikur një jetë të shpëtojë nga ajo, ne themi që kemi bërë një gjë Kemi bërë një gjë të mirë. Vetëm kaq. Edhe është e kollajtë, edhe është edhe e lezetshme, se nuk kërkon ndonjë stërmundim apo ndonjë kështu. Selfie njerëzit janë duke bërë gjithsesi, nuk është se se fundja duhet thënë edhe kjo tjetra që vdekja nuk pyet a je lart, a je i fortë. Absolutisht. Po s'je lidhur ti? Po. Ëm, ehm, kështu që lidhuni, lidhuni, lidhuni, lidhuni, lidhuni, lidhuni. Lidhu, lidhu, lidhu. Jemi dhe në orarin Edhe ti që ke harruar ripin. Duhet të lidhu, lidhu, lidhu, lidhu. Po. Dëgjo, uh, le të dëgjojmë pak edhe një herë miq të dashur. Jurita Rustemi në këtë klip miq të dashur është është psikologia e njohur duke folur për, për të qenit grua në politikën shqiptare dhe se si në opinionin e saj nuk ka shumë gra në politikë sepse politika të shndërron dhe duhet patjetër që të kesh këtë gjë. Kujdes. Çfarë është kjo? Duket se në Shqipëri, në gjykimin tim, duket sikur në në Shqipëri në politikë nuk mund të jesh femër. Duhet patjetër të Të të Duhet patjetër të pip. të pip. Të jesh mashkull, kanë thënë. Jo. Tashi sa Të fjalë janë? fjalë vetëm. Është një fjalë e vetme. Një fjalë. Duhet patjetër të një fjalë. Të Një konvertohesh fjalë. Altin. Ja, siç mund të ishte, logjika Të është e saktë, mos por jo. fillon me Por jo. sh, Jo. shndërrohesh, Jo. Të burrërosh. Jo. Mos fillon me me m. E saktë. Me m. Okej, okay, miq të dashur. Atëherë. Mund të jetë të martohesh ieri, ti mos jesh, por nuk të martohesh, po do lidhja. Le ta dëgjojmë edhe një herë uh, në këtë kontekst. Le ta dëgjojmë edhe një herë mikeshën. Duket se në Shqipëri në gjykimin tim duket sikur në në Shqipëri në politikë nuk mund të jesh femër. Duhet patjetër të Mm. 069 20 70 222 dërgoni mesazhet tuaja pa harruar dhe emrin për të qenë fitues. Hmm. Duhet patjetër të pip pra. Duhet patjetër të pip. Oh. Ah, nuk e di. Okej, okay, duhet patjetër të m, të Të të mbërthesh. Mund të ishte. Të mbërthesh. Është fjalë kjo të, të domethënë folja të kthehesh nga femër në mashkull? Po. Është kjo çfarë po thotë? Kjo është ajo. Po është folja. Domethënë një lloj konvertimi i tillë. Se folje do të ishte nëse kjo ndodh, po kjo nuk është se ndodh aq shpesh në natyrë po. Okej, në rregull. Masakrohesh. Jo, jo. Wow. Të Ëh. Nuk po mendoj të maskullarizohesh. Jo. Të jo maskullarizohesh. Të po këtë gjë më mendoj. Të ka një fjalë tjetër. Të jesh mashkull pra, të bëhesh mashkull. Të maskohesh Altin. Jo. jo. E dëgjojmë, e dëgjojmë edhe një herë e fundit, e fundit. Nuk ta kërkoj më. Duket se në Shqipëri në gjykimin tim duket sikur në në Shqipëri në politikë nuk mund të jesh femër. Duhet patjetër të Duhet patjetër të të m. Të m, të m, më ish dash të m. Mirë. Megjithatë ke dhënë shumë ndihmë. Oh, faleminderit. Është vërtet. Që gjithë më vjen. Oh, grazie. Jo, por ke dhënë ndihmë ah, me ato që ti ke thënë. Le të shohim, le të shohim. Ti e di ka ieri. Ella Eyre do të këndojë tani miq të dashur. Kjo është If I Go. Në klubin e mëngjesit. Ju përshëndesim. Faleminderit. Mirë, ora është tani 8:30 fiks miq të dashur jemi me klubin e mëngjesit valët e Club FM 104 edhe në ekranin e Club TV-s. Është e hënë, gëzuar që të gjithëve fitur Bajramin e hëna e datës 28 korrik, fundi i korrikut, kështu që le ta themi Altin, iku dhe korriku. Faleminderit se në korrik e kemi edhe me, si thua, Me festë. Me jo, me rimë. Me tortë, iku, po, iku dhe korriku. Atëre, Olta të lutem ngrije pak atë tabelën atje. Është L dhe Kmer. Miq të dashur që do të thotë përkëdhelem. Përkëdhelem është e saktë. Kush e ka gjetur? Kush e ka gjetur i pari fiton një orë nga Premium Watches. Bravo, Bravo Simon. Bravo i qoftë Simonit. Ka fituar mm. një orë nga miqtë tanë tek Premium Watches. Simon ta gëzosh orën. Përkëdhelem i bie në këtë rast me veten Gëzuar Bajramin. Këdhelem. Përkëdhelem. Po. Mirë. Edhe Simon emër uh, biblik meqë ra fjala. Mm -hmm, e vërtetë. Po. Që ishte emri tjetër i Pjetrit, po? Mm. Simon Pjetër. Ë, uh, atëherë. Atëherë. Je gati Altin? Gati jam. Kemi edhe një fitues për këngën e ditës. Të Falë, lutem. Falë, jo, meqë po flisja me Altin, po vazhdo ti, vazhdo, vazhdo ti. Ka shans të flasësh me Altinin. Është Ajna dhe është e para që e ka gjetur, fiton një lule nga bota e luleve. Faleminderit Olta. Soni. Rri në shtëpi, më paguani dhe rri në shtëpi. Ku Soni? Ajo goca që kishin sa kokë ishte ti sot dan. Na sollën një gocë shumë e mirë ajo. Kur të ngelë prapë shtatzënë. Ej qeshur ashtu. Po nisë edhe një tjetër. E po mirë, atë të flasim me të shoj. Ti hymi. E marrim kalanë nga brenda. Po ju duhet. Ti hymë gati ja. Mirë, faleminderit. Ë, miq tani jemi gati për quizin me Serin në klubin e mëngjesit sot me vepra të mëdha të racës njerëzore. Kjo vepër e madhe e racës njerëzore, mhm, përshkohet nga një urë që quhet Ura e Amerikave. Kujdes. Kjo vepër e madhe, mm -hmm. e racës njerëzore. Kjo vepër të cilën ne po kërkojmë që ju ta thoni, ta shkruani në 069 20 70 222, cila është kjo vepër? Kjo vepër, miq të dashur, përshkohet gjithashtu nga një urë dhe ura Quhet ura e Amerikave. 0-6-9-20-70-222 Dërgoni mesazhet tuaja pa harruar dhe emrin për të qenë fitues Çfarë i bie që të jetë? Mm -hmm. 0-6-9-20-70-222 0-6-9-20-70-222 Come get it bae Hey, cause girl I like you. Hey, hey, uh. Ora është tani 8:36 minuta, unë dua t'ia jap fjalën koleges tonë këtu miq të dashur, quhet Jerida Sakaj. Dhe dy vajza nga Florida Blendi janë mm -hmm. 15 vjeç dhe 18 vjeç, emrat e tyre nuk bëhen të ditur. por kanë probleme me policinë pasi janë arrestuar nga policia e Floridës. Çfarë ndodhi? They are in trouble with the police, miq të dashur. Këto dy vajza, vajza 15 dhe 18 vjeçare janë mm. shoqe bashkë mm. dhe kishin një breshkë të vogël. Ah, kishin dhe ah, kanë vendosur të dyja së bashku. Oh, kjo që u arrestua, janë arrestuar të dyja. Po, pra, po. Për një breshkë, dëgjo pak, dëgjo pak, po, se e dëgjoj po, unë. Sy e vesh. Më fal, më fal. Çfarë kanë bërë është që njëra ka marrë telefonin dhe ka filluar të bëjë video, ndërkohë që i kanë hedhur lëndë djegëse breshkës dhe pasi e kanë torturuar, i kanë vënë flakën. E gjitha kjo është regjistruar dhe përveç kësaj ato e kanë publikuar në faqen e tyre në Facebook. Në atë ka filluar në Facebook. Po pse në Facebook? Po sepse nuk e di pse kanë një mani që bëjnë gjëra që nuk janë normale, gjëra të pazakonta dhe i vënë në Facebook. Dhe i vendosin dhe mburren, pastaj ja, shiko se çfarë kam bërë unë. Facebook. Nuk e di ashtu. Unë kam Facebook për shembull. Dhe pasi e kanë postuar videon e tyre të tmerrshme në Facebook, kanë rënë në gjurmë të policisë. kuptohet, ato janë arrestuar dhe Dhe tani sa do të ndodhë kjo për djegie, uh, për djegie breshke sa e ha. Nën akuzën krim mizor ndaj kafshëve dhe vrasje të një breshke. Dhe vrasje me paramendim. 15 vjeçarja do të ndiqet penalisht në sistemin e të miturve, bëhet e ditur, ndërkohë 18 vjeçarja rrezikon 5 vite burg për dënimin për akuzën e parë që ishte krim mizor ndaj kafshëve dhe 60 ditë të tjera për vrasjen e breshkës. Domethënë gjithsej kësaj i shkojnë 5 vjet e 60 ditë. Ja ku ke edhe një seri fotosh uh, nga mm. nga departamenti i policisë. Dhe kam shumë jo departamenti i policisë, por kjo që nga um, nga Facebooku i vajzave. Komisioni, jo, është kom, ajo stema mm. atje, është si thua është është janë zyrtarë të ligjit ata që po. ruajnë kafshët, wildlife conservation. Po se ka pasur reagime uh, jo të mira, kuptohet nga gjithë njerëzit që e kanë parë si video. Pra, Me galo po të them. Mos pele por një breshkë. Jo, jo, ishte ishte breshka, ishte breshka, u largua nga zjarri, u tremb nga zjarri, si duket edhe. Ose edhe nga ku ishe ti Blendi? Nga fshati. Në fshat, po. Po, edhe në fshatin e Blendit breshka si breshka normale janë. Po. Nuk janë si lepuj. Nuk janë si. Tash mos ndonjë gjë. Nuk kanë ndodhur asnjë mutacion. S'ke qenë ndonjë ndonjëherë në atë fshat. Jo. S'ka qenë. Nëse. Do më marrësh herën tjetër. Po do të marr, po pse s'mund të marr? Marr dhe gruan time, marr dhe ty. Po pse jo? Do të kesh marr burrin. Kjo është gruaja ime, kjo është një që e kemi marr. Se do të shikoj breshkat e damës. Mund ta marr dhe burrin, lutem. Po patjetër mund ta marr dhe burrin. Po pse jo? Pse jo? Edhe gocën. Okej. S'kam ku ta lë. Në rregull, mirë. Kalojmë në një muhabet tjetër. Tjetër njeri do marrësh. Do ishte edhe tjetër. Mirë, mirë, faleminderit. Atëherë. Çuna dhe goca. Jemi gati? Gati. Kanali i Panamasë është përgjigja e saktë në pyetjen time të parë. Dhe Linda fiton dy bileta për në Cineplexx. Vepra Bravo. të njeriut është kategoria sot miq të dashur, vepra të njeriut. Kjo vepër e njeriut, kanali i Panamasë, kanali gjigant që bashkon dy oqeanet, Atlantikun dhe Paqësorin, ka një urë e cila kalon mbi të. Mhm. Mm dhe ura quhet Ura e Amerikave, se bashkon jugun me veriun. Kjo është pyetja e dytë tani në klubin e mëngjesit. Vepra të njeriut Pyetja për ju është Ç'kuptim ka L-ja në fjalën lazer? Mhm. Mm 069 20 7222 dërgoni mesazhet tuaja. Rrezet lazer janë një vepër e njeriut. Mhm. Mm dhe kur i kanë vënë emrin këtyre, se mund t'i kishin quajtur diçka tjetër. Po. Rrezet Z. A ku di unë se çfarë? I kanë quajtur rrezet lazer Për një arsye të veçantë. Dhe është akronim, janë bashkim fjalësh. Fjalësh. Gërmat e mhm. para të disa fjalëve. L-ja çfarë domethënë? Kujdes. Çfarë kuptimi ka?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 Kështu që bëuni gati. Ato e kanë menduar fjalën e tyre. Ne jemi betuar që do t'jua gjejmë menjëherë. Ata e kanë menduar fjalën e tyre. Ato Dhe ne jemi betuar që do e gjejmë menjëherë. Le të shikojmë se ç'ndodh kur përplasen kokë në kokë. Jevi. Sharadio. Ah! Loja që vendos djemtë kundër vajzave në kërkim të një fjale të vetme. Goca doni t'jua gjejmë fjalën menjëherë? Do ja gjejmë juve na. Okej, okay, jepini. Pra. Është send fjala që keni menduar? I po. Po. I po. Është në studio? I po. Po. Është i madh? I po. Ëh, është i madh. Ka të mëdhenj, ka të mëdhenj, ka të vegjël, ka të llojeve. Mund ta mbash në dorë? Patjetër. Mund ta mbash, po sigurisht mbahet në dorë, lejohet në fakt, po. Në studio ka më shumë se një? Ka më shumë se një ka. Me kë dhe ha. Mm, mm. Ka qenë një herë, e sa do të bëjmë kollaj. Mm. Ka qenë një herë goca një marrëdhënie e supozuar edhe në fjalë të urta midis kësaj dhe një ene gatimi. Ka kap. A pra. Kap e ose kap. Ne kap këtu. Kap. Kemi në studio kap. Ku kemi ne kap në studio? Kemi kap në studio, po kemi. Ja me ulta ku keni kafen atje, nuk quhet ajo për shembull? Oj, oj, oj, oj, Po ajo stilolapsi nuk quhet. Quhet, quhet. Bravo çuna, bravo. Fillon me kë miq të dashur dhe ka një marrëdhënie me një enë gatimi, kujdes. Tani goca. Mm. Ne do të gjejmë fjalën tuaj. Siç ju premtuam.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 Mhm. Do të lexoj strofën e parë. Tam. Do ta lë refrenin pa lexuar, do të lexoj strofën që vjen mbas refrenit, pastaj do shkoj te refreni. Dakor. Për ta zgjatur pak, si mhm. thua. Okej? Okay? Ti ja pak më shumë nga këto strofat plotësuese. Nga vetja. Mendoni një këngë shumë të njohur, ka qenë edhe kolonë zanore në një film. Këtu në Shqipëri është pëlqyer shumë. Po të arrijmë te refreni pastaj do gjendet. Okej. Okay. 069 20 70 222 miq të dashur, kjo lojë quhet teksti kongës. Unë kam përkthyer nga anglishtja një këngë tani. Dhe ju do ta gjeni se cilën. Gjithçka është e njëjtë. Vetëm emrat do ndryshojnë. Çdo ditë duket se po shkojmë kot. Një tjetër vend ku fytyrat janë të ftohta. Ngas gjithë natën. Veç të kthehem në shtëpi. Ndonjëherë fle. Ndonjëherë nuk fle me ditë. Dhe njerëzit që takoj, secili shkon në rrugën e tij. Ndonjëherë ti e tregon se sa ka shkuar dita nga aq sa ke pirë në shishe. Dhe ka ditë kur ti vetëm mendohesh. Jam një kauboj Mbi një kalë çeliku I kërkuar Gjallë a vdekur Për cilën këngë bëhet fjalë, dërgoni mesazhet në 069 20 70 222 pa harruar dhe emrin tuaj për çfarë. Gjithçka është e njëjtë. Mhm. Vetëm emrat ndryshojnë. Okej. Okay. Kështu që e ka gjetur Jonida, fiton një dhuratë nga Nescafe. Okej, okay, bravo, bravo Jonida. Ndërkohë kanë gjetur edhe fjalën e censuruar. E kanë gjetur? E kanë gjetur më në fund. Dhe kanë thënë të maskilizohesh. Saktë, duket se në Shqipëri në gjykimin tim duket sikur në në Shqipëri në politikë nuk mund të jesh femër. Duhet patjetër të maskilizohesh. Maskilizohesh. E ka thënë Olta, E ka gjetur Orea 420 i mbaron numri, fiton një kontroll të plotë në spitalin amerikan. Bravo. Faleminderit. Faleminderit Altin. Gracias. Yes, yes. Për wow. radion e çunave kemi një fitues. Është Tomi, ka thënë Kapaku. Kapaku. Bravo. Pra, fiton një dhuratë nga Electronic Line. Kuma me Kapak. Kuma bravo mi goca, bravo mi goca. Ju e gjetët shumë shpejt gjithashtu, kështu që ë uh, unë jam gati tani për të gjetur uh, fjalën tuaj, nëse ju doni. E ka dhe Lori, mirë. Ti nuk e ke. Ti e ke herë pas here. Atë atë atë. Ti nuk e ke pa Lori. Pra, fillon me k. Me k jo, me m po. Me m po. Uuu, një po sekond. Bravo zoti, zoti m. Po, po pastaj si vesh. Po. po. Edhe germën e tretë dua. R. R. Bravo. Ju lumtë. Po si unë paskam herë pas here. Herë pas here duam për këtë. Pak dashuri, pak. Tani këtë po e thua ti. Të tjerët, nëse ju s'e dini. Të tjerët është Olta në këtë rast, jepi Olta. Hey Albania, it's time to wake up and have a laugh. Wake up and have a laugh with Blendi and the crew on the morning show on Club FM and Club TV. Yay! Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit, miq të dashur. Ne jemi këtu çdo ditë me ju nga ora 7 deri në orën 10. Kujdes. Kjo është nga 18. Nga Indiana Jones. Indiana Jones, po, okay. Na e bën çik 18. Mund të kemi edhe 18 se ngatërrohem. Indiana Jones, po. Atëherë kemi mbërritur miq të dashur tek loja sa e njohim, sa e njohim kolegun, sa e njohim kolegen, sa e njohim Jerin, po. sa e njohim Martinin. Unë kam këtu tre copa letrash miq të dashur, dy thonë K që do thotë konkurrent dhe njëri thotë V. Dy thonë V që do thotë viktimë, viktimë. Atëherë, atëherë, doni që a ka ndonjë vullnetar për t'u viktimizuar sot apo doni që ta hedhim në short? Altini. Jo, jo, vullnetar. Po pra. Dilni për veten tuaj, nuk mund të dalësh vullnetar për një tjetër. Unë nxjerr Altinin si jo! vullnetar. Jo. Funksionon ashtu. Atëherë, atëherë, okay, mirë. Uh, Altin të rënd Altin. Altin, uh, le të bëjmë shortin. Po, po, po. Shorti s'ka kuptim. Do na i hedhësh ti letrat apo do i zgjedhim? Si doni, mund të zgjidhni ju hajde, se më thonë pastaj që na i hodhi Blendi. Jepi. Një konkurrente. Po. Po, një konkurrente, e dashur. Jeri, ndërkohë që Më duket se viktima është Olta. Edhe Olta një një K, ja një K e vërtetë. Okej, në rregull. Altin. V-ja Altin se ti, ti je V-ja. Ti je V-ja. Do të gjë fjala se si për para. Më fal pse është grisur ajo copa e letrës aty? Është grisur. Se ka pasur ai, prandaj me siguri ai e ka gris. Ai ka pasur e sigurt. Jo, unë s'kam. Mos gris, mos ja, e di sa jam lodhur për t'i bërë. Di sa më mërziti me këtë grisjen e letrës. Di sa jam lodhur për ta shkruar atë K. Nuk kam gris unë. Okej, në rregull. Atëherë viktima është Altini, miq të dashur, Altin duhet të mbyllësh veshët, të shkosh diku sepse tre pyetje do të të drejtohen ty. Gocat do të përgjigjen tani, edhe ju të nderuar dëgjues, mund të përgjigjeni, mund të parashikoni se si do të përgjigjet Altini në këtë quiz fantastik Ndërkohë, që Altini po bëhet gati. Nuk kam laps ti. Okej. Okay. Unë po marr një moment për t'ju ftuar juve në një short që do të hidhet na moj Olta se do të bien lapostila kokës. Oh. Ashtu. Edhe mos mos i ngri duart ashtu. Miq. Do të çojmë një çift në Preveza Beach Hotel në Prevezë dhe do të jetë në muajin shtator. Do të jetë për 3 ditë dhe për 4 net Më fal, 3 net dhe 4 ditë, kështu e kemi ne. 3 net dhe 4 ditë. Është një hotel fantastik. Është buzë detit Jon, i rrethuar nga natyra, ka një qetësi absolute, plazhin e vet përpara, por veç plazhit ka pishinën. Ka ushqimin përfshirë për kohën që do të qëndroni atje. Janë pushime shumë të mira në muajin shtator, relaksuese. I bie që të shkoni për shembull ndoshta një të enjte, të qëndroni atje një të premte, të qëndroni edhe një të shtunë, e ktheheni një të diel. Gjatë kësaj kohe do të shpenzoni fare pak, sepse ushqimi është i përfshirë. Edhe shezlonet e çadrat e plazhit, gjithë gjithë ato gjërat e mhm. mira që duhen atje. Dhe kjo do të jetë dhuratë nga ne për ju. Duhet të bëni vetëm këtë gjë. Shkruani dua pushime emrin tuaj dhe dërgojeni tani në 069 20 70 222. Dua pushime emrin tuaj në 069 20 70 222 dhe kualifikohuni për shortin që do ta hedhim të premten. Po, mm -hmm. kaq. Okej, okay, vjen tani me lojën Altini, ndërkohë që ka është kthyer në anën tjetër, po dëgjon muzikë për qejfin e tij, kështu që nuk i dëgjon tre pyetjet. Këto janë tre pyetjet miq të dashur që kemi gati për Altinin, unë do t'ua bëj vajzave. Ju mund të përgjigjeni, ju lutem, në 069 20 70 222 dhe ai prej jush që do të ketë të njëjtat tre përgjigje që mbas pak do t'i japë dhe Altini, ai prej jush pra, do të jetë fitues. Kujdes, duhet të parashikoni çfarë do thotë Altini dhe jepni ato përgjigje edhe ju. Mm -hmm. Goca. Pyetja e parë. Tam. Po. Altin, do të zgjidhje. Të rriheshe me grushta nga Mike Tyson. Oh. Apo Të filmoheshe duke rrahur me grushta një fëmijë. Ai ai ai. Kujdes. Mike Tysoni mund të të kafshojë veshin. Në alternativën e parë, Mike Tysoni e rreh Altinin me grushta. Dhe po themi që çështja mund të shkojë jetë a vdekje, se mhm. me grushtat e Mike Tysonit asnjëherë nuk i dihet se ku përfundon, e si përfundon. E kupton? ose të rrahë atë fëmijën, ta bëjë për vdekje të më. Ose Altini të filmo, të filmohet duke rrahur një fëmijë. Oj oj oj. Me grushta, si Mike Tyson. Ose të hajë dru si nga Mike Tyson, do mund të përfundojë në spital. Tani sot do marrim vesh se sa mirësi ka Altini. E dashë po. kam atë mirësinë edhe. Do marrim vesh radion. Pyetja e dytë për Altinin është kjo. Pra jepni përgjigjet tuaja, goca e shkruat? Po. Okej. Okay. Pyetja e dytë është kjo. Do doje Altin të ishe të kishe vetëm dramë në jetën tënde. O bo bo. Të kishe një jetë mbushur me drama. Mhm. Mm jo vdekje dhe fatkeqësi thjesht drama. E kupton drama. Drama, jam vuajt. Apo, apo. Do të zgjidhje që të ngjaje përherë më shumë me një derr. Ke parë që këta njerëz fillojnë ndryshojnë sa ka ndryshuar, thonë. Po sikur të ndryshosh në drejtim të derrit. Okej. Okay. Tjetër. Pyetja e tretë dhe e fundit, Olta. Po. Edhe përgjigjen tënde? E dashke. Mm. Faleminderit. Pyetja e tretë është kjo. Altin. Do të zgjidhje. Të haje vetëm mbetje nga një restorant gjithë jetën, falas. Kupton, në një restorant ka gjithmonë mbetje. Mhm. Gjëra që të tjera, të tjera, të tjera, të tjera, po. Nuk janë të këqija, po janë gjëra që nuk u shitën gjatë ditës e këtu. Jo gjëra nga pjata. Po mund të jenë edhe që dikush i ka lënë. Pra. Jo, nuk se, të po mund të jetë nga pjata, okay. Pra. Mbetje edhe nga një restorant ama janë falas. Mm. Gjithë jetën ky do hajë falas mbetje nga një restorant apo, apo të paguajë shtrenjtë për çdo vakt deri në vdekje. Të hajë vetëm nëpër restorante dhe pastaj do t'i shkojë shtrenjtë shumë. Mbetet pa shtëpi pa katandi, po se duhet hajë. Ku i ke gjetë këto dilema sot? Po tash, ky nuk mund të gatuajë vetë, e kupton? Ky ose do hajë mbetje falas, ose do hajë me lekë gjithë jetën. Për çdo vakt. Kë do zgjidhje ti Jeri. Mbetjet nuk janë aq këqija kur ta mendosh. Jo, Fund fare kurse mund kursesh miliona duke ngrënë mbetje. Teknikisht. Në një jetë të tërë, ose do hash çdo vakt në restorant, zonjë e madhe, por lekë në bankë hiç. Se i ke bërë gjithë lekët rrush e kumbla. Rrush kumbla, paçe, e kupton? Hamburgera. Okej, okay, në rregull, mirë. Makarona. E lëmë me kaq. E lëm. Shkojmë tek muzika. Edhe kur të kthehemi këtu miq të dashur, do të kemi përgjigjet e Altinit. Tani është Kiesza që do të këndojë Giant in my heart. Kiesza. Giant in my heart. Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Miq të dashur 9:31 minuta sot është data 28, është e hënë, është uh, Fitër Bajram. Kështu që gëzuar të gjithëve, fundi i muajit të Ramazanit, uh, ju urojmë uh, mbarësi e sukses e të gjitha të mirat, shëndet e pare, çfarë doni juve? Me të gjithë Ata që do të theren sot Theren sot, se theren sot Prapëseprapë Nuk është Kurban Bajram Theren, por nuk është Kurban Bajram Ju qoftë thika e lehtë Po gjithsesi Okej, vazhdojmë E kisha për këta Nejse Altin Kemi tre pyetje për ty të cilave tani ti duhet t'u dalësh për zot Patjetër Këto tre pyetje janë të vështira, Altin Dhe mund të lënë pasoja Mundet, Altin Që t'i shkruash Olti Currit mbas kësaj. një letër, një letër për ta ndarë me fansat. Ëh, uh, që thuash si t'ia bëj? E ke pasur shkruar këto letra si t'ia bëj? Kujdes tani pra. Pyetja e parë për ty. Do të zgjidhje të rrihesh me grushta nga boksieri ose ish boksieri Mike Tyson derisa të dukesh më shumë si kandil deti se sa si njeri. Derisa vdekja të ndajë. Apo të filmohesh duke rrahur me grushta një fëmijë. Të rrihesh nga Mike Tysoni të bësh, po them, peshk. Peshk nga Mike Tysoni apo të filmohesh duke rrahur ti. Duke bër peshk një fëmijë. Duke rrahur ti po, një grushta. Po, këtë fëmijën un do ta bëj peshk apo mund ta rrahsh? Peshk, mund ta rrah. Do ta rrahsh. Do ta rrahsh me grushta. Peshk. Elementi i përbashkët aty është grushti. O do hash grusht Pyetja e dytë për ty. Po. Do të zgjidhje. Të kesh vetëm drama në jetën tënde. Ngadalë. Jo vdekje dhe fatkeqësi Altin. Po po drama, drama. Por drama, drama të njëpasnjëshme. Në jetën tënde. Mhm. Mm Apo që me kalimin e viteve Të fillosh e të ngjash më shumë e më shumë e më shumë si një derr. Ti më thua se njerëz kanë tipare të derrit, po, po, pa prit, do të të shfaqen ty. Por do të jetë një jetë e qetë dhe pa drama. Do të jesh i lumtur. I lumtur Altin. I lumtur Altin, por me pamjen e një derri. Me kalimin e viteve. Zgjedh të parën, të kem drama në jetën time. Sa frikë. Mua më duket më interesante e dyta. Ti përngjaj sot me derrin. Ja, jeri më shumë keq. Gjithashtu edhe un të ngjaj me të. Po me një fytyrë se ajo përballohet çdo dramë. Dhe pyetja e tretë dhe e fundit është kjo për Altinin tani. Altin. Po. Do të zgjidhje që nga tani deri në fund të jetës, ëh, mm -hmm. të haje falas pa paguar asnjëherë më. Po. Ushqime të mbetura në një restorant. Po, e kuptoj. Ato që lënë njerëzit. Po. Ëh. Mm -hmm. Nuk do të jenë të këqija. Dhe në mirë, shikoj për po, shembull. Për shembull, ai ka ka marr gjashtë qofte. Ha 4, 2 qofte. E kupton, nuk është se i ka kafshuar ato. Vetëm se ka patur një orë po, përpara. Çon si ka. Çon si ka. Por do të jetë gjithmonë falas. S'do të po. fusësh më kurr dorën në xhep për të paguar. Për ushqim. Apo të hash vetëm duke paguar në restorant çdo vakt. Tre herë në ditë, restorant, ting me bakshish madje. Edhe do lësh lesht, po ta themi. Që ta marrësh vesh mirë. Më lini të mendohem. Ose të hash mbeturina nga një restorant, ose të hash vetëm me para. Mos ke shkuar Zgjedh të parën. Të ha falas. E unë e dija. Edhe unë e dija. Mbetje. Mbetje do të jenë. Edhe unë e njoh Altinin. Ha dhe mbetje. Altin, duke parë që në pyetjen e tretë ke shkuar tek mbetjet, unë do të sugjeroja ta ndryshoje përgjigjen e dytë. Një fytyrë e derrit mund të ishte më e përshtatshme. E kupton, do të thotë zgjat një çik nofulla dhe i ha. Erdhi ky jepja, jepja. Madje edhe para të rrihesh si një derr. Do shkonte shumë mirë, kështu që ndryshoi të dytën. Tani unë zgjodh atë. Fole ti. Ju po, foli dhe ajo. Po mirë. Në rregull, shumë mirë bëri që folim. Steve Angelo bashkë me Dougy-n tani këndojnë Wasted Love është dashuri e çuar kot. Miq të dashur, ju përshëndesim nga Club FM në 104, ora është tani 9:36 minuta. Jemi me Blendin, Jerën, Altinin dhe Oltën, mbas pak dëgjojmë emrin e fituesit në lojën sa e njohim. Përpara kam të gocën një. Le ta le ta bëjmë testën. Për çfarë po po qan apo po qesh kjo me këtë qenin? Ah, është një vajzë nga Pennsylvania, e ka emrin Rebecca Ehalt. Pra, në vitin 2012 ajo Blendi është larguar nga Pennsylvania drejt Slovenisë për punë. Okej. Okay. Dhe pas 2 vitesh që ishte larguar nga shtëpia, është rikthyer sërish në në shtëpinë e saj. Në momentin që është kthyer, qenushi që kishte 2 vite pa e parë mm -hmm. Rebeccën, ai shumë është lumturuar uh, saqë i kanë rënë të fikët. Oh. Po, oh, dhe kjo është pamje. Qenit i kanë rënë të fikët. I kanë rënë të fikët nga gëzimi i madh. Kjo është. Megjithatë, wow. ka kaluar shumë shpejt pasi ka bërë një vizitë uh, tek mjeku, uh, qenushi është në gjendje shumë të mirë, yeah. por që ndodh ndodh që dhe nga gëzimi i tepërt edhe oh, kafshëve mund t'u bjerë të fikët asun. asun. Mm. Ky duhet të jetë qeni i parë rrezik që i ndodh kështu, që i bie të fikët. Ah, nuk e di, por që është diçka që nuk ndodh shpesh herë. Të kthehet qeni me këmbë përpjetë. Në analet e historisë qenore nuk është se ka shumë të shkruara. Sa zgaravitje, sa zgaravitje me kështu. Me thonj ka më shumë, nuk dim se çfarë të thonë. Nuk e di, mund të ketë pasur, mund të ketë pasur të tjerë qen në të kaluarën, të cilët kanë pasur U ka rënë të fikët apo ku di unë se çfarë, gjendje emocionale. Gjithsesi të marrim një mendim nga Lori. Okej. Okay. Faleminderit Lori. Fjalë vërtet ka pasur edhe në të kaluarën. Po patjetër. Po patjetër që ka pasur. Mirë, uh, miq, jeni me klubin e mëngjesit, valët e Club FM 104 edhe në ekranin e Club TV-s, do t'ju kujtoj se do të çojmë një çift në Preveza Beach Hotel do të jetë dhurata jonë e fundit e sezonit 2014 këtu në 2014. Po, Domethënë këtu në 2013-2014, se pastaj fillon 2014-2015 apo jo, mhm. kështu quhet mbas shtatorit. Por që gjithsesi ne do të çojmë në këtë hotel fantastik atje për të pushuar për 3 uh, net, 4 ditë, të gjitha të paguara dhe do të shkoni në çift, do të jetë në muajin shtator, duhet të shkruani dua pushime dhe emrin tuaj, dërgoni në 069 20 70 222 dhe kjo është gjithçka që bëni 069 20 70 222 nuk kushton absolutisht asgjë Përveçse çfarë paguani ju normalisht për SMS-t tuaja, mm -hmm. që i dërgoni gjyshit, mamit, babit, asgjë më shumë. Nuk është se do bëjmë neve në 100 lekë apo 500 lekë. Ku do ndashim? Si janë këto? Nuk kemi ndonjë përfitim. Votoni, votoni, votoni. E ke parasysh nga këto? Mm -hmm. uh, me me pagesë pra. Okej, okay, nuk është nga ato. Mirë. është ndershme. Është, po, jo, ajo është ndershme është. Nuk po them që ajo është ndershme. jo, jo, është edhe ajo por ideja. Ka një sens përfitimi. Po. E vërtetë është. Është si puna se tash falas apo Ne di. Ore, po ju ndodh juve tash? Kjo që hap Facebookun edhe të del Drimadhe si mm, vajza me bikini. Po, po, shkuma party. Shkuma party, po. po. po Na ndodh shpesh. Ëh? Mhm. U çmenda. Edhe unë. U çmenda po të them. U lojta fare. Do të durosh edhe pak ditë. Jo, un është vërtet edhe pak ditë, se të premten un do jem atje. në në shkuma party. Në në plazh, në në shkuma party ndash zoti po. Nuk e kisha bër, nuk e kisha bër plan, po ndash zoti dhe bashkëshortja, do të jem në shkuma party bashkë me të sigurisht. Mhm. Mm Mund ta bëjmë në banjën tonë, për shembull. në shtëpi se na flutshoni atje. Ne, nejse kur jemi me fëmijë, nuk është se bën dot shkuma party. Unë them ta bëjmë me radhë se dhe unë andaj do jem. Herë mbani ju gocën time, herë po mbaj un çunin tuaj. shkume. Aha. Dhe nuk ka asgjë që jo, konsiderohet tradhti, pas nuk e kuptoj. Kjo e para, e dyta Olta dhe e komplikoi shumë Olta. Tani Olta, Olta më shkon ka, më ka. Tak tak tak tak. Iku, nejse. Nejse. Mund t'i japësh ngjyrat që do. Kësaj bisede. Kështu që un uh, un s'kam vajtur akoma në jug. Andej nga jugu, edhe një çikë shtrenjt kam dëgjuar se në Greqi në Korfuz me 20 euro nata u kënaqën mileti. Po po, edhe të gjitha të përfshira. Edhe të gjitha të përfshira, po mm. që mu, ose mund të shkojnë në, në këto, domethënë... Ishujt Faloe. Të, jo, jo, janë jan Faroe. Faroe, Altin. Jo, Faloe. Po, më falni, Faroe. S'ka gjë. Hero! Nga fara, Altin. Ky si me qenë japonez, ata i kanë lë-të dhe rë-të njësoj. Hero! Ëm, jo, unë unë po edhe unë isha në plazh. Isha te Gjiri i Lalzit. Këtë fundjavë. Isha te Gjiri i Lalzit, po këtë fundjavë. Edhe e mora Gjirin e Lalzit mm. në këmbë me radhë duke ecur të gjitha ato kilometra rërë, kënaqur. Po, po. Ja po, po, po. kemi dhe Unë duke ecur. Dhe shikoja në një në një moment aty të caktuar, mhm. mbas mm -hmm. dite të shtunën, po bëja atë ecjen domethënë kështu. Mm -hmm. kur të shof Arti. Mm. Njoni me një me një polo, me një bluzë polo të veshur. Ëh, mm -hmm. uh, tip kështu gurkali. Mm. Shumë e bukur, pantallona të shkurtra. Ashtu e njohur. Trendi. Po dukej kështu sinjor. Mm. Shoh un në Berisha. Oh. Po, po ishte Luli. Në vil. Te oh, vila atje, ishte një vil i thënë që na ishte më shumë si super vil. Vil të them. Si Shtëpia e Bardh, thashë unë po prisja të dilte Obama aty. Shof un po, po e pashë për herë të parë. E shikoja zotin Berisha në në pronën në vilën e madhe në bregdet. S'e dija që Ilir Meta kishte pronë në bregdet. Vila e Berishave në bregdet është është spektakël. Përrallor, është oh! Edhe ishte dhe liria që po uiste lulet. Uh, po kujdesni me porcionin e fundit. Zoti Berisha po po e mbante në shoqëri atje. Dukej shumë i qetë, shumë familjar. Ëm, um, ka lezet. Po. Pothuajse doja ta takoja. Me thënë drejtën, shumë ti thosh kemi çfarë bën kështu. Si kalove? Po. Po mirë. Po pastaj u intimidova se vila ishte shumë kështu. Thashë do të shikojë këtu një zgjebarak si unë atje. Më thonë gardi, pusht, mos u afro këtu pranë. Se ishte me të vërtetë intimiduese nga Do njoftonin direkt policinë. Sasia e po na vinte të na vjedhë. Jo, jo, jo, jo. Është jo, jo, lidhja, jo, është shumë e qetë, shumë shumë mirë kështu po thjesht. Nëse nuk ma mbajti mua, u tremba nga gjithë ajo. Në një shkëlqim. Edhe unë po t'isha. Pasurie. Them pas panë klubin e mëngjesit miq të dashur. Ah, pas shapkat e mia thashë. Iku dhe dielli tani. Sa të varfër jemi. Hello. Mundësuar nga Vodafone. James Arthur Get down Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit, miq të dashur. Erdhët ju, po jemi çik vonë tani duhet të largohemi. Që të gjithë Edhe ta mbyllim sepse ora po shkon drejt 10-s, Orgesa Zaimi do të vijë mbas pak këtu në mikrofonin e radios Club FM për programin e saj. Music Box është një kuti e mbushur plot me muzikë dhe um, informacione. Po, po, edhe informacione. Kështu që Olga fituesit e fundit, fituesit e fundit. Le të themi goodbye. Dy fituesit e fundit janë për kuizin e fundit, Light, do të thotë L-ja e lazerit. Mm -hmm. Light e saktë. Fatmira oh. fiton dy bileta për në Cineplex, mm -hmm. ndërkohë te radioja ishte mirësia. Mirësia. Joni fiton një set me foto nga Art Center Tirana. Bravo, bravo, ju qoftë, bravo. Bravo, ju qoftë. Mirë, mhm. a largohemi tani? Ikim. Shokë dhe shoqe, ne e mbyllim këtu, takohemi sërish nesër në klubin e mëngjesit, 21 orë pushim. Ciao. Mirupafshim, kalofshi bukur.